A užasno je on. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. napadnute su najveće svetinje ove vjeri. Napadnut je naš Resul sallallahu alaihi wa sallam. Sa njim se kjafiri ismijavaju. Naša knjiga se pali. Naša ulema se zatvara. Naše sestre se siluju. Naša djeca su gladna. A umet spava. Umeta tu ne brini. I malo je onih koji to brini. Naša akida je napadnuta na svakom mjestu. Ummeti, ummeti, ummeti, ummeti, moj ummet, moj ummet. www.autok.com Soba, put, vjernik. Ah! Doće vrijeme, doće vakar, kada će vam emiri biti takvi. Ako im se budete pokoravali, odnesi vas u zavodu. Ako im odbijete pokornost, ubijat će vas. Šta nam te poručuješ, Allaho poslaniće? Pitaš li ga sahabi? Kaže Resul sallallahu alihi wasallam. Preporučujem vam da budete poput sljedbenika Isa alaihi sallam. Njima su željeznim kliještima odvajali meso od kostiju, ali to im nije ih odvratilo od njihove vjere. Mi će ono što Allah hoće. A neće biti ono što vi Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Naam. Fama uhidha bil kuva, la ja'udu illa bil kuva. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة Pogledajte poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Plače, ummeti, ummeti, moj ummet, moj ummet. Molim Allah te barek wa ta'ala da nam da takve vođe, koji će nas voditi kao što nas je vodio Resul sallallahu alaihi wa sallam, koji će nas odgurivati od vatri, koji će nas braniti od vatri, koji će nas voditi pravo u Firdevs.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 Koga on Đelešanu na pravi put uputi, pa je od upućenih. A koga on subhane svoje pravednosti ostavi u zavludi, nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim najispravniji govor i govor Allah te bareke od Allah. Najbolje upute je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najgore stvari po ovaj din jesu novotarije. Jer svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Zato, draga moja braća, vjerni u Allaha tebarek i vatrala mora biti svjestan svoga stanja i mora biti svjestan vremena u kojem živi, vremenu gurbeta, vremenu iskušenja, vremenu kojeg nam je nagovijestio Resul sallallahu alaihi wa sallam. Mora mu'min biti realan. Mora shvatiti stvari ozbiljno. I mora se potruti da ustraje na pravom putu. I mora mu'min biti svjestan odgovornosti i vremena koje je uputio na sebe. Jer Resul sallallahu alaihi wa sallam nas je uputio I Resul sallallahu alaihi wa sallam nam je dostavio. Dostavio nam je Resul sallallahu alaihi wa sallam risalo svog gospodara. U jednom od hadisa poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže koga bilježi imam Ebu Dawud. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam točak Islama će se stalno, stalno, stalno se okreći pa se i vi okrećite sa njim. Točak Islama se stalno okreće, pa se i vi okrećite sa njim. Doće vrijeme kada će se razdvojiti Kur'an i Sultan. Doće vrijeme kada će se razdvojiti Kur'an i Sultan. Ali vi se na odvajajte od Kur'ana. Jer, draga moja braćo, dobro slušajte ove riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. U svemu što je došlo, ili u ajetu, ili u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, je za nas pouka. Vi se držite Kur'ana. Vi se držite Kur'ana, nemojte se držati sultana. Dalje nastavlja poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ali vi se ne odvajate od Kur'ana. Doživjet, doživjet ćete vakat kada će vam emiri biti oni koji ako im se budete pokoravali odvesti vas u zavludu. A ako im se ne budete pokoravali ubijat će vas. Doće vrijeme, doće vakat, kada će vam emiri biti takvi. Ako im se budete pokoravali, odneće vas u zavodu. Ako im odbijete pokornost, ubijat će vas. Šta nam preporučuješ Allah u poslaniće? Pitaše ga sahabi. Kaže Resul sallallahu alihi wasallam. Preporučujem vam da budete poput sljedbenika Isa alihi sallam da budete poput sljedbenika Isa a.s. Njima su žele, željeznim kliještima odvajali mes od kosti, ali to ih nije odratilo od njihove vjere. Njima su željeznim kliještima odvajali mes od kostiju, ali to im nije ih odratilo od njihove vjere. Jer kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, jer tako mi Allaha, bolje vam je da umrete časno na Allahom putu, nego da živite u poniženju. Nego da živite u poniženju. Nego da živite u grijehu. Resul sallallahu alaihi wa sallam nam je dostavio risalu svoga gospodara. I upozorio nas na vremena koja će doći. Ali isto tako donio radosne vijesti. Donio je radosne vijesti da će doći vremena gdje će biti lijepo. Gdje će vladati šarijat. Gdje će vladati Allahov zakon. I vidite što se danas dešava u svijetu. I vidite da se danas u svijetu dešavaju velike promjene. Velike se promjene dešavaju koje vidi samo vjerni. Resul sallallahu alaihi ve sellem nas je upozorio da će pred sudnji dan učestat zemlju tresi. Učestat će zemlju tresi. I zar nisu se učestali? Zar nisu se učestali poplave i zemljotresi? Zar nije tako danas? Zar vladari nisu nasilnici? i polako za lavo pomoć jedan po jedan padaju. Šta hoću danas da kažem sa ovom hudbom? Jednu rečenicu koju moramo dobro da shvatimo. Brige ummeta su brige svakog muslimana. Brige ummeta moraju biti brige svakog muslimana. Brige žemata moraju biti brige svakog žematlijih. Mora je tako biti. Resul sallallahu alaihi wa sallam kaže koga ne brine stanje muslimana, koga ne brine stanje, kakvom su stanje, kakvom su halu muslimani, taj pa onda ni od njih. Ni od njih. Allahu se utišem od toga. Naša preokupacija i naš cilj mora biti jasan. I moramo se opredijeliti. I moramo shvatiti i staviti cilj ispred sebe. Šta nam je cilj? Zašto smo na ovom svijetu? Jesmo na ovom svijetu samo da ležimo, pijemo, žderimo i spavamo? Ili smo, kako kaže Allah te bareke od tala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ni za što drugu džine i ljude osim li'abuduni da meni ibadet čini. A šta je ibadet? Šta je to ibadet? Nije ibadet samo namaz. I nije ibadet samo post. I nije ibadet samo zekat, i nije ibadet samo hađ. Ibadet je sve što Allah te barike od tela voli od riječi i dijela i tako dalje i tako dalje. To je ibadet. Zato hvala Allahu te barike od tela koji nas je uputio na pravi put. Da shvatimo neke stvari. I molim Allah te barike od tela da mi budemo od onih koji će biti, biti preteče u svakom hajdu. Koji će imati jasan cilj pred sobom I koji će težiti da dođu do tog cilja. Pa makar preko trnja. Koji će težiti da prigrme i da dođu do tog cilja. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله kao što smo rekli, draga moja braćo, vremena su teška. I ova danas vjera se napada. ova vjera se danas ezijeti. Napadnute su najveće svetinje ove vjeri. Napadnut je naš Resul sallallahu alaihi wa sallam. Sa njim se kjafiri ismijavaju. Naša knjiga se pali. Naša ulema se zatvara. Naša ulema se zatvara. Naše sestre se siluju. Naša djeca su gladna. A ummet spava. Ummeta tu ne brini. I malo je onih koji to brinje. Naša akida je napadnuta na svakom mjestu. I čak sa Mimbera se naša akida napada. Umet spava, drago moj braću. I Resul sallallahu alaihi wa sallam je rekao da će se ona oko nas okupiti kao što se okupljaju izjelice za sofr, sa svih strana. Hoće li nas biti malo? Neće. Biće vas mnogo bit će vas mnoštvo, ali ćete biti mulj, oput mulj, vodi, ništa. Ništa od vas neće biti, nikakve snagi. Zašto? Zato što nemate jasan cilj šta hoćete. Zato što sebi niste postavili cilj u životu. Zato što vas ne brine islam i muslimani. Zato što vas to ne brine. Ne brine vas dala. Uopšte se zato ne sitira. Pa kako će dala ići? Kako ćeš čovjeka pozivati i kako ćeš biti iskren u svojoj namjeri ako ti zaista ne želiš da on robuje Allahu Đelešanu. I vidite danas koliko samo rasprava ima. I malo je koja je od tih rasprava iskrena. Da se raspravljaš sa čovjekom, da si iskren u toj namjeri, da želiš da se on vrati Allahu te barike. Tjela. Najčešće su danas rasprave i po internetu i tako dalje, samo da se dokaže da sam ja pametan kako će to Allah pomoći? Ti nema želje da taj čovjek rubuje Allah Đelešanu. Ti nema želje, tebe to ne zanima. Moramo se probuditi. I, mi, I moramo imati visoke ambicije. I moramo pred sobom imati visoke cilje. I shvatiti ovu stvar ozbiljno. I ovo vreme ozbiljno. Jedne prilike sam kada je napadnut naš Resul sallallahu alaihi wa sallam, kada su one karikature objavljene, potrebio sam se nad, nad hudbi jednog hođi koji je sa Mimbera viknuo i rekao da na, za narod damski treba, kaže, oni kaže ne znaju, treba, kaže, za njih molit. Subhanallah napadnuti najveća svetinja ovog dina i ti kažeš sa mimbera ljudima da treba molit za da, narod danski. Najveća svetinja ovog dina je napadnuta i ti kažeš da treba dovit za narod danski. A gdje je pamet? Gdje je tu din? Gdje je tu ljubomora na sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Jesi ti svjestan šta govoriš? Gdje je pamet? Gdje ti je razum? Pa bil tako postupio da ti napadnu da tvoja majka? Bil tako postupio? Eto, to su oni koji je Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao da će, da će doći. To je ta ulema koja je gore od fitne tečala. Allah se utišemo od takvih. I nije čudo danas što je stanje tako. I nije čudo što je prava ulema u zatvoru. Upravo zbog ove uleme. Upravo zbog ovih ovakvih Allah se utječemo takvi. Isto tako, znači, nam je povuka u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i briga našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam za svoj umnet. Pogledajte šta se desilo kada je izašlo u džihad toliko vojnika da ih nije moglo se ni pobrojati. Nije se moglo pobrojati. I Resul sallallahu alaihi wa sallam toliko vojnika, subhanallah ilalvin, rekao sam, znači u svemu je pouka, u svakom hadisu je pouka i mnogo pouka, treba varit pouka. Pogledaj koliko je ti ljudi bilo u džihadu. I Resul sallallahu alaihi wa sallam primetiše je nakon nekoliko dana i kaže a gdje je Kjab ibn Malik? Nakon toliko vojnika on pita za jednog vojnika čeka Kjabin Malik, koji nije bio tako čest za sve poznanikom sa Nije bio poput Ebu Bekra i Omer, jer njiha je lakše primjeti da ih nema. A gdje je Kjabin Malik? Pa kaže jedan, zadržali su ga, kaže, njegova, njegov imetak, žena i jahalice, ogrtač, pa ustaje jedan Muaz, Muaz ibn Džebel kaže, i vidiš kako, šta je ljubav u islamu i šta je bratstvo u islamu i kaže Muazir Džedo, kako je loše to što govoriš. Wallahi, mi o njemu ne znamo ništa osim hajr. Iako je Keab i Malik pogriješio i izostao iz bitke, odugovlačio, ali brat ka brat. I nalazimo opravdanje. Pogledajte povuke, subhanallah, toliko vojnika, Resul sallallahu alaihi wa sallam se brine za svakog od njih. I Resul sallallahu alaihi wa sallam dolazi kući nakon bojnog, na, nakon borbe. I nije Resul sallallahu alaihi wa sallam se izvalio i ponašao se kao bek, što bi mi rekli. Nego opet gleda da i svojim ukućanima pomogne. Brinuo je o sve. I nije čudo, kad je takav život živio, da je znao jedne noći Resul sallallahu alaihi wa sallam čitavu bi noć plakao i govorio ummeti, ummeti. Moj ummet, moj ummet. Plakao bi toliko da bi nakvasio svoj bradu. Plakao bi toliko da bi nakvasio svoje krilo. I plakao bi toliko da bi nakvasio zemlju i prašinu koja bi lezbila Svoj brigi za svojim imetom. Takav je bio naš poslanik sa Allaha. Molim Allaha da te barike od Allaha da nam da vođe poput našeg Resula sallallahu alaihi wa sallam koji će briniti o nam koji će znati za nas a ne da bude da ne da budemo poput onih koji je u džematu pet godina i ne zna kako ti je ime zajedno si s njim u safu i treba mu vremena da se sjeti kako ti je ime i to ti brat kako će ti taj biti brat takvom nije stalo do islama i muslimana takvom nije stalo do zdravlja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Wallahi, takvom nije stalo. Takvom je stalo samo da zadovolji svoje strasti. Pogledajte poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Plače, ummeti, ummeti. Moj ummet, moj ummet. Molim Allah te bare kao tela da nam da takve vođe. Koji će nas voditi kao što nas je vodio Resul sallallahu alaihi wa sallam. Koji će nas odgurivati od vatri, koji će nas braniti od vatri, koji će nas voditi pravo u Firdevs. Molim Allah te bareke u tela da nam da takve vođe. Molim Allah te bareke u tela da oslobodi našu ulemu iz zatvora. Molim uzvišenog te bareke u tela da pomogne našim mužahidi koji se bore na njegovom putu. Molim ga uzvišenog da ih pomogne u Čečijeni. Amin. u Afganistanu, u Iraku, u Libiji. Amin. Molim uzvišnog te bare koje tela da ih osnaži. Amin. Molim uzvišnog te bare koje tela da njihove hitce učini precizni. Amin. Da uzdirma tlo pod kjafirovim nogama. Amin. Molim uzvišnog te bare koje tela da ih pomogne, da ih uputi Amin. i da ih obskrbi odakle se i ne nadaj. Rekom ovo, molim Allah te bare koje tela da oprosti imeni i ima. Posljedno je dovoljno. Alhamdulillahi, rabbi alimin. Akumu salam svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com www doba put vjernika. Posjetite nas na www.stazomislama.com Al-Fatihah. بنفسك لا تقعد بمعجزة فليس حر على Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. نفسك لا تقعد بمعجزة فليس حر على عجز Soba Put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارقه Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika.